50 languages. ยี่สิบเอ็ด 21. 21. การสนทนาสอง Small talk 2. Small talk 2. คุณมาจากไหนคะ Where do you come from? Where do you come from มาจากบาเซลค่ะ From Basel From Basel บาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Basel is in Switzerland Basel is in Switzerland ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะ May I introduce Mr. Miller? May I introduce Mr. Miller? เขาเป็นคนต่างชาติ He is a foreigner. He is a foreigner. เขาพูดได้หลายภาษา He speaks several languages. He speaks several languages. คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ Are you here for the first time? Are you here for the first time? ไม่ใช่ ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ No, I was here once last year. No, I was here once last year. แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ Only for a week, though. Only for a week, though. คุณชอบที่นี่ไหมคะ How do you like it here? How do you like it here? คนที่นี่ใจดี ดิฉันชอบมากค่ะ A lot. The people are nice. A lot. The people are nice. และ ดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ And I like the scenery too. And I like the scenery too. คุณทำงานอะไรคะ What is your profession? What is your profession? ดิฉันเป็นนักแปล I'm a translator. I am a translator. ดิฉันแปลหนังสือ I translate books. I translate books. คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ Are you here alone? Are you alone here? ไม่ใช่ สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ No, my wife, my husband is also here. No, my husband is also here. และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน And those are my two children. And those are my two children.